Nereikėtų galvoti, kad Afrika tai buvo europiečiam ypač pirmojo ekspansijos laikotarpiu kažkoks kraštas, kurį tik taip plėk, taip plėk ir plėšti. Ir, ir prisiplėšus uh, ant aukso ir brangakmenio akmenų sėdėti. Ne, buvo bandymų ir, uh, kaip čia pasakius, europeizuoti, neeuropeizuoti, na, bent jau krikštėte vietinius valdovus. Ryškiausias iš tokių be abejo buvo Kongo karalystės atvejs – Portugalai 1483 metais pasiekia Kongą. Na ir jeigu neskaičiuoti ten tų nelabai aiškių filistiniečių ar kartaginiečių plaukiojimo, na greičiausiai tai buvo pirmas kontaktas tos ekvatorinės džiunglių, juodosios Afrikos su europiečiais, moderniais europiečiais. Klimatas ten buvo toks, kad e, Portugalo minčių apie ypatingus užkariavimus nekilo. Taip jie įsitvirtino, užėmė mm, įlankoje, Gvinėjos įlankoje salą, Santomė ir Principė, dvi ten tiksliau salos, jos neipatingai didelės, ten apie 60-70 kvadratinių kilometrų. Na, ten viskupystė atsirado, ten jų atramos punktas, bazė ir, ir, ir panašiai, bet e, lysti į pakrantę, į žemyną portugalai nedrįso. Naudingiau jiem e, buvo santykiai su vietiniais valdovais, bet kadangi tai buvo portugalai, tai šiaip sau prekiauti nesigavo niekaip. Jo labiau, kad na, pirko vergus, vergų nelabai norėjo ir, ir nelabai ir, ir turėjo Kongo re, regione, tai santykių normalizavimas, sakykim taip. E, tipas buvo priimti krikščionybę. Ir ten labai panašu į Lietuvos katalikybės prieimimo istoriją. Vienas galingas valdovas priima katalikybę, vėliau pagalvoja, kad ką man jos reikia, atsisako. Jo sunus, kuris, sakykime, mokėsi Na, buvo Portugalijoje lankėsi, jisai nusprendžia, kad e, po tėvo mirties, kad reikia vėl gražinti krikščionybę, gražino. Na, bet kaip bebūtų, 1491 metais <clears throat> e, Žuanas arba Jonas I, krikštėmas ir ne tik krikštėmas, jisai popiežiaus koronuojamas Kongo karaliumi. Tai oficialus karalius, be jokių išlygų. E, tiesa, Jisai, kadangi krikštą priima iš Portugalijos, tai <clears throat> truputį suvokiamas kaip toks ir pusiau vasalas Portugalų e, karaliaus. Na, o kadangi Portugalų karalius Europos mastais, tai žinote, čia toks šiaip sau na blogiau tiktai ten su su su kokiais kažkada viduramžių penkiais anglijos ka skirtingų karalysčių mersijų ten ir saseksu veseksu ir panašiais ka ka karaliais buvo e, tai ir, ir autoriteto didelio neįgavo na kaip žinote koks nors ten gudrus Jogaila, Vytautas, Mindaugas ar Gediminas, jie, jie visgi stengiasi priimti krikštą iš, iš popiežiaus, pašvęsti Lietuvą popiežiui ir, ir tada na, tie ryšiai su kita valstybė, kurį pakrikštijo vasaliniais toli gražu, ne, netampa. Na, Kongė taip nebuvo. Kitas dalykas, kad tie portugalai, kurie Kongą lankė, tai dažnai buvo jie tokie netiesiogiai pačio karaliaus siūsti, o privilegijas gavę prekiauti. Na ir prekiavo jie ten kaip bet kokie prekiautojai be gėdos ir sąžinės. Mm, na, Galų galiai įsitvirtinus katalikybei, tai 1506 metais Afonsas I, na ir Afonsas I, mm, jisai yra išlikęs laiškas jo Portugalijos karaliui. Ir anksčiau matyt skundėsi, ir, ir vėliau, kad ką išdarinėjo Portugalai Kongė. Atplaukė ir, ir pagrobė vergovę jo pavaldinis. Kas čia iš viso, kaip, kaip čia taip gali būti ir, ir, ir ką jūs krečiate? Na, atsakymas irgi yra išlikęs, tai tiesiog nuostabus. Mm, savo atvirumu ir cinizmu. Mm, Portugalijos karalius atrašė, kad sako, na jie vagia jūsų pavaldinius vergais paverčia, pagrobė, pavogė. Dėl to, kad nieko kito geresnio pas jūs ir nėra. Na čia tai taip, pavogiau kelnes, nes kailinių nebuvo, mm, to, tokio lygio aiškinimas. Tai įtampos buvo, buvo, jos pastovės, bet buvo ir nauda. Nauda kilo iš to, kad portugalai gana noriai pardavinė ypač krikštą priemus, ypač e, katalikybę įvedus. Na ir, ir galit pažiūrėti, kaip, sakykime, sostinė atrodo, Kongo sostinės. E, mm, ties e, ketvirtoj, ketvirtoj skaidrėje galit pamatyti ir kaip grįvėsiai tos sostinės San Salvadoro. Atrodė, Kongo karalystai misionieriai lankėsi patys Kongo mokėsi ir, ir religijos mokėsi ir pasiuntinį siuntinėjo į Portugaliją, žodžiu, ir, ir tiesą sakant ir į Romą, ir, ir pas popiežių, žodžiu, vyko komunikavimas gana intensyvus, tai nebuvo užkariavimas ir, ir nebuvo nu, kažkoks kolonizavimas portugalais. E, ginklus, ginklus gabeno, melai pardavinėjo ir tų ginklų pagalba Kongo karalystė pričiupo visus kaimynus. Ji taip neblogai įsidėšiusi, e, yra ką pričiupti, strateginė vieta, nieko nepasakysi. Pati Kongo upė, tai ten žalias pragaras, e, bet čia viena, vienas tas retas atvejas Afrikoje, upė, kurioje nėra slenkščių ir kur žiotis nevirsta kažkokiu pelkiu labirintum. E, buvo naudojamos kaip, kaip, e, kaip transporto magistralės. Na dabar yra net dvi e, valstybės, Kongas, Kongo demokratinė respublika, Zanzib... prašau, Zimbabvė pasivadinė buvo, nieko ten nei vienoje, nei kitoje gero nėra, bet, bet tai, tai hmm istorinės e, raidos, taip sakant, ypatybės. Ir nieko gero nėra, nes ten sukurti centralizuotą valstybę yra nepaprastai sunku dėl gamtinių sąlygų. Neįžengiamos džiunglės, tropikai ir kas bjauriausia lietus. Ten ekvatorius. 12 valandų per dieną šviesu, 12 tamsu. Jau, taip sakant, riboja. Ir pastovus lietus kasdien. Prieš vakarą porą valandų visada lyja apie šeštą. E, ir tas lyja, tai čia mes kartais skundžiamės, kad aiva, lyja Lietuvoje, lietaus kraštas Lietuva, ne, čia pas mus tokio lietaus nebūna. Na gal būna kartais per vieną, du kartus vasarą po 15 minučių, kuomet visi su, su baidarėmis ir kajakais uh, kur nors laisvės alėjoje ar dar kur fotografuojasi, girdi štai, plaukiai po potvenį. Tai Afrikai, tai Afrikai kasdien, taip ir, ir, ir po valandą, po dvi, o po to dar užeina liučių sezonas, kuomet plaukia viskas. Mm, taip, kad bet kokiam separatizmui, atskirimui, atskirimui puikios sąlygos. Tiesa, ir, ir tas katalikinimasis toks savotiškas buvo, kadangi tai neužkariauta. Na, dažniausiai va, buvo šventas upelis, pastatė kryžių ir, ir, ir Kristų ir tam šventam upeliu. <clears throat> Vėlgi neišvengiama analogija su Lietuva, kur pas mus šitų ir šventų akmenų su Marijos pėdom ir, ir Kristaus ir, ir, ir šaltinių ir, ir kalvelio. Turim, turim mes, jeigu ką, taip sakant meldiesi galbūt vienam, o iš tiesų tai visiems pasimeldės. Na, ne veltui pas lietuvius yra tokia patarlė, kad kuo daugiau devų, tuo, tuo jie vienas už kitą geresni. Konkurencija sveika. O Portugalijos ir Kongo gyvenimas sveikos konkurencijos e, nei išsaugojo, nei išaugo. Nes kasgi nutiko? Portugalija prarado valstybingumą, tai jau taip, tą žinote, iš ankstesnių paskaitų. Ir kas kritusios Portugalijos kolonijas ėmė skverbtis, irgi puikiai žinote, taip, Niderlando jungtinės provincijos, konkrečiai didžiausia iš jų – Olandija. Olandam lysti Konga nebuvo nei ko, nei kaip, bet šalia buvo. Buvo mm, mm, Luanda, buvo vadinama Angola – Ne, nepainiokit su dabartinė, ten gerokai toliau šiaurė. Labai nukentėjusios beveik šimtą metų daužomos Kongo karalystės ir jos gavusios portugalų ginklus, portugalų karininkus ir, ir kas dar svarbiau, portugalų, pirk... atsiprašau, ne portugalų, olandų, olandų ginklus, karininkus ir e, bazės labai noriai ver, vergus perkančius olandus. Jos pradėjo karą. Tas karas buvo ilgas, destruktyvus Na ir, ir jo metu e, ta trečioji skaidriai matoma Kongo sostinė 1647 e, pirmais, atsiprašau, metais e, užėmė užėmė Olandai su savo sąjungininkais, na, ją sunaikino, išvėjo ten tos Olandus po septynių metų, 48 metais. Mm, bet na, viskas tai buvo nusiaupta, kad, kad apie normalios valstybės atgimimą nebuvo ką ir, ir kalbėti. E, tam tikras, tam tikras savotiškas e, atgimimas įvyko, bet įvyko 18 amžiuje ir tai ne tose vietose, kur, kur buvo Luanda arba tas e, pirmoji sostinė San Salvadoras, kurį 1668 metais irgi sugriovė. Na, portugalai tenai ypatingai įtakos neprarado, be jokios abejonės. Bet Nebe tas, nebe tas. Tiesiogiai kolonizuoti nenorėjo ir nemokėjo ir nematė reikalo. Sugriuvusios valstybės, kuri greit suskilo į šimtus e, mažų valstybėlių, reikalai mažai Portugalus, Portugalam rūpėjo. Įdomiausia, kad ir Olandam, kurie pasistengė, kad e, neliktų e, Kongo karalystės ar, ar, ar nežinau, katalikiškos Afrikos centro. Ir tie 17 e, amžiaus antroji pusė susirado problemų su besikuriančia Jungtinė karalystė, būsima Didžiąją Britaniją, kuri taip Polandus pamokė, kaip jūram plaukioti, kad, kad e, Landam beliko galvoti ne apie tai, ką ten užgrobti iš Portugalų, nes Portugalai tapo klientinę tokią valstybę, galima sakyti, Britanijos. Na, neformaliai, neformaliai, aišku, bet tokių strateginių sąjungininkų, draugų draugai neatskiriami. Priešingų atveju Portugalija neišliks nepriklausoma. Na, Britam taip, Portveinas tapo nacionaliniu gėrimu, e, Portugalų menkės, ką ten buvo tik tai įmanoma iš Portugalų, tą, tą, tą ir pirko. Gerai, Kongo nuosmukis jis įgavo naują pagreitį, kuomet 19 amžiaus vidury uh, Na, ta garsi, manau, iš mokyklos atsimenant, daktaro Livingstono, kuris misionierius, tyrinėtojas, Nilo ištakų ieškotojas, ieškojo, ieškojo, dingo Afrikoje, pasileido jau ieškoti avantiristas ir žurnalistas Stenlis. Tas Stenlis šiaip Britas buvo, bet jis e, pasidarė amerikiečių ir, ir jo avantirizmas ir apsukrumas buvo toks, kad jis per JAV pilietinį karą sugebėjo pakariauti ir už šiaurę, ir už pietus, ir man regis du kartus sugebėjo taip gerai pasisukti. E, žodžiu, jo Livingstono paieškos, tai, tai čia buvo viešųjų ryšių tokia rimta akcija tuometinė Europos ir Amerikos didžiausia įmanoma atrakcija, surado Livingstoną be abejo. E, surado, patys tai puikiai žinote. E, bet Stenlio blaškimasis e, po Centrinę Afriką davė tokį savotišką rezultatą. Jis pamatė, kad su nedideliais žmonių ištekliais ir gerais ginklais galima sukurti na, tokią draugiškų, nori nenori, draugais pasidariusi vietos valdovo ir valdovėlių koaliciją. Jo labiau, kad na, ginkluoti baltieji, jie žymiai, taip sakant, nuosaikesni negu kokie vergų gaudytojai musulmonai, o jie ten skverbėsi gaudė. E, negu kaimininės gentis, dažnai kita kalba kalbant. Čia bendrai reikėtų pasakyti, na kartais būna tokių irgi mąstytojų ir išminčių, kurie pradeda, e, ai kaip čia galėjo afrikiečiai, jodavodžiai, negrai, vieni kitus pardavinėjo, savus parduoda. Niekas savų iš principo nepardavinėjo, išskyrus e, kriminalinius nusikaltelius pardavinėjo visada priešus. Ir priešus, kurie kitaip atrodo, kitaip rengiasi, kitus dievus garbina ir labai dažnai kita kalba kalba. Galbūt ji panašiai tavo, bet kita. Nu, tai koks čia savas? Tik, tik kad juodos spalvos, na nu, tai žinote, lietuviai su, su, su lenkais irgi tokie, kad greta pastačius nelabai atskirsi. Abu alum kvepia, abu įraudę, abu su ūsais. Bet kokias peštynės 20 amžiui sukėlėm? iš abiejų pusių. Gražu žiūrėti. Na, o Afrikoje, ir tai čia jau civilizuoti, skaityti, rašyti, mokantis, suprantantis, kad yra ir Lenkai, ir Lietuviai. Afrikoje, dieve mano, koks ten savas svetimas. Mm, ten yra tik tai savi, kurie yra žmonės, ir visas likas pasaulis, kuriuos galima daryti su jais, ką nori, be jokių mm, suvaržymų. Tai Stenlis e, sugalvojo puikų projektą ir jį siūlė Belgijos karaliui Leopoldui II. Na, Belgija <clears throat> kaip valstybė tokia jį savotiškai atsirado. 31 metais sukilo belgai prieš Olandus, Iki tol jokių ten Belgijų neegzistavo. Egzistavo e, Ispanų Niderlandai, katalikiški Niderlandai, visai vadinosi, bet tokios tokio vieneto nebuvo. Prancūzai ten Helvetijos ar, ar kokia, ai, atsiprašau, Batavijos Respublika buvo sukūrę. E, per revoliuciją Napoleonas įjungė į Prancūziją kaip sudėtinę dalį. Na, kaip bebūtų. 31 metais Belgija susikūrė. Čia beje galėtų, ačiū pasakyti, Lietuvą ir Lenkiją, nes e, Belgijos sukūrimą Rusija buvo nusprendusi sunaikinti sunaikinti Nikolajus I ir kariuomenė, jeigu nebūtų sukilimo pas mus, būtų rusai žygiavę, nužygiavę ir, ir belgus sutrypę. Šventosios sąjungos vadinamos akcija tokia būtų. Ne, nenužygiavo. Taigi, nusprendė, kad reikia Belgiją eksploatuoti, ne valstybę užimti, o firmą sukurti karaliaus globojama. Ir sukūrė vadinamą Kongo laisvąją respubliką. Arba laisvąją valstybę, tiksliau. Ji laisva ta prasme buvo, kad nepriklausė formaliai jokiai e, kitai civilizuotai ar pripažintai tarptautiniai valstybei. E, bet laisvės tai ten buvo tikrai ko jau ko, o to trūko e, paprasčiausiai užsiemė, na ką ten gali išpešti iš Kongo, a, 19 amžiaus antra pusė, kaučiukas. Staiga prireikė kaučiuko baisiausių kiekių. Jį, aišku, dar manau visiems gerai žinomas dėl įvairiausių priežasčių. Markyzas e, Dekondonas, e, keliaudamas po, po Pietų Ameriką prašė išpopuliarinimo, išpopuliarino. Ir, ir išpopuliarino taip, kad e, imta naudoti kaučiuką impregnavimui. Iš pradžių rūbų impregnavimui, vėliau paaiškėjus, kaip makintošui su kaliošais, kad kaučiukas, na, jis šaltėje trupa, karštyje lydosi, smirda kaip perkūnas. Na, prireikia chemiko įsikišimo. Įsikišo chemikai sierą naudojant, kaučiukas sutvirtėja ir gaunasi kas – Teisinga, jeigu man, jeigu man, penki, jeigu būtumėte šeštoji kokioj klasiai, dabar jau per vėlų. E, gumos poreikis 19 amžiai augo ir augo labai sparčiai. Na, mes įpratę, kad kur čia tos gumos reikia, gumos reikia automobilių padangom. Na, tuo metu galėjo ir be to apseiti, ne visai. Guma buvo reikalinga kaip impregnantas. Nepamirškit, garo variklių laiko, laiko, laiko. Irgi dar tokia, kad ten be tarpinių kažkaip e, sujungti dvi atskiras garo variklio dalis ir mechanizmas buvo buvo neįmanoma. O tarpinė geriausia buvo ne, ne oda, ne oda, ar, ar saugok dievė jau ten pakulos su, su, su mala, o kaučiukas. Ir kaučiuko kainos buvo milžiniškos, kol sintetinio iš bėdos e, nesugalvojo, nes, nes per pasaulinius karus pamatė, kad e, blogai, jeigu Europoje neauga kaučiukas. Ir e, o gumą atsivežti iš kažkur Brazilijos, Indonezijos ar, ar, ar, ar, ar tos pačios Mm, Afrikos yra toli ir, ir sunku. Tai žodžiu, kaip čia, lipnus ir smirdantis auksas buvo kaučiukas, pelnas didelis, bet mokėti afrikiečiam nenorėjo ir, ir nemokėjo ir užsiėmė tiesiog jų terorizavimą. Įvedė kaučiuko prievolę, tiem, kurie jos nevykdydavo, kapodavo rankas, žudydavo. Kiek ten žuvo per, per tos Kongo siaubimo laikotarpį įvairiai skaičiuoja nuo milijono iki penkių, bet taip veikla visiškai atitinkanti genocidą. Gai nekeliavo į Belgijos biudžetą, kaip mėgsta visokie vėl niektauzos pliurpti. Jie keliavo, e, buvo pasidalinami tarptų visų valdininkų ir keliavo į Belgijos, Belgijos kaliaus Leopoldo asmeninę kišenę. O leido jis jas savo meilužiai, apie kurias visa Belgija žinojo, išskyrus Leopoldo žmoną. Na būna, na būna. Žodžiu, sunku pasakyti, kiek tai ilgai būtų tęsiasi, jeigu ne Londono Lenko kilmės vienas Loido. Loidas ir dabar veikia, laivus draudžia. Na ir draudė, draudė krovinius ir pažiūrėjo, kad kas čia taip įdomiai plaukia. Iš Belgijos, iš Europos veža vien tik tai, tik tai na, labai nedidelius e, fraktus. Uh, O iš Belgijos, e, to Kongo, na, laisvosios tuomet valstybės dar, veža kaučiuką vien, tik tai di, tik tai di, iš Europos veža, veža tik tai šovinis ir spigliuota viela, nieko daugiau. Na, išvadas padarė ir padarė tokias, kilo toks, man regis, čia buvo pirmas pasaulinis va toks humanitarin, humanitarin krizė, kuomet visuomenės nuomonė, spaudimas, tarptautinis kažką pakeitė šiam pasauliu prispaudė ten. Belgijos karaliui pasirodyti užsienį, užsienį moj pasidarė labai sunkus, jaudėsi visi, kai kurie prasme ir, ir tiesiogiai. Baigėsi tuo, kad uh, iš karaliaus valdos buvo atimtas, nacionalizavo tą laisvą valstybę Belgiją ir atsirado Belgijos kongas, milžiniška valstybė, milžiniškos teritorijos, belgų valdoma. Na, palyginus su tuo, kas buvo iki jų Tai e, buvo labai ir neblogai gerai. Netgi gerai. Tiesą sakant, kas prasidėjo po, po belgų pasitraukimo – Tai ten ir komunistų valdymas, ir, ir vakarų inspiruotas perversmas, ir Biafros regiono bandymas atsiskirti nuo, nuo Kongo, ir, ir ten žmogžudystės, ir, ir genocidas. Vėliau ten to, to, tokie diktatoriai užsiveisė, kad gražu žiūrėti. Na ir 20 amžiaus pabaigoje radikalus katalikai, kurie, kaip suprantu, iš katalikybės nič nieko nesuprato, pakraščiuose mm, Zairo ar, ar Kongo taip pat tenai pademonstravo žmonijos nuosmokio galimybės viso, visu puikumu. E, prie kitų tokių savotiškų mm, regionų reikėtų paminėti Zanzibarą, senai egzistuojanti. Arabų pirkliai plaukioja į Afrikos tos miestus, e, jie prekiavo viskuo, kuo, kuo, kuo tik tai turtinga Arabija, pirko vergus, dramblio kaulą, daug ką pirko. E, Galite net aštuntoj skaidrai pažiūrėti, čia aišku kokybė šiaip sau, bet Zanzibarė vergai su, sugauti pardavinėjami. Ir jie prekiavo tais vergais, nesukdami savo galvos, ką europiečiai apie tai galvoja. Europiečiam tai nepatiko. Na ir paskutinysis toks ryškiausias e, Saidas e, Bargašas, e, Zanzibaro sultonas, mm, jisai galų gale susipažino su Didžiosios Britanijos laivynu, atplaukė porą kartų iššovė ir e, privertė pasiduoti mm, Britų globai. E, šitų mm, Na, 1890 Zanzibaro kaip, kaip po nepriklausomos vergvaldžių valstybės e, nebeliko. Šitas karas įėjo kaip oficialus ir trumpiausias pasaulio istorijoje, iš tiesų jis ten valandą nesitėse. Uh, vietos gyventojai šito nepamiršo to porą šimtų metų prekybos. Ir kai e, pasitraukė Britai, o jie pasitraukė ir iš Zanzibaro, ir iš Tanganikos, e, susijungė tos dvi valstybės, Tanzanija dabartinė, ir susijungus, pirmas darbas, kurį atliko Tai išžudyti visus arabus, musulmonus ir ypatingai Zanzibaro gyventojus. Ir išžudė. Čia beveik ta istorija pasikartojo visur Afrikoje po dekolonizacijos. Nemėgsta apie tai kalbėti, bet, bet pasitraukimas europiečių tai buvo genocidas e, arabų musulmonų prekybininkų. Ir antra genocido grupė buvo, turbūt sunku jums bus patikėti, bet patikėkit manim, buvo indai. Didžioji Britanija kaip maišėsi kaip imperija – Indai buvo neblogi prekybininkai ir jie važiavo į Afriką tiesiog va, užėmė tokią smulkių prekybininkų, smulkių kreditorių vietą. Kitaip tariant, atrodė vietos gyventojai kaip, taip kaip europiečiam rytų, ypač Europoje žydai. Na ir kokią meilę žydam jautė, tokią jautė tie vietos gyventojai ir, ir indam. Pernelyg turtingi, visi jiems skolingi, na tai pirma proga pasitaikius, arba bėkite iš čia, arba visus žudysim mažai kur e, išsilaikė. Na, išsilaikė ten, kur užsikonservavo dėl vienokio ar kitokio priežasčių kolonialinė valdžia, kaip Pietų Afrikos Respublikoje. Kitur viskas buvo liūdniau. E, tas musulmonų kelis šimtus, beveik šešis šimtus metų dalyvavimas, jisai paliko pėtsakus, jie, jie skverbėsi į kontinentinę, e, didžiųjų ežerų regione sukūrė, na, sakykime, Ugandos, Bugandos karalystės, 19 amžiaus 40 1974 e, metais. Na, anglai ten e, Ugandai ir Bugandai 74 ir 79 metais taip pasiūlė e, tapti protektoratą ir, ir pamažu tas karalystės musulmoniškas surijo. Sunku tai nebuvo, nes tų arabų pirklių, vergvaldžių ir vergų, vergų prie, priekeivių viršūnėlė buvo labai siaura, vietos gyventojai jų bijojo, o, savais nelaikė, atėjo Britai, nuo to vietiniam dar geriau, bent jau vergais neprekiauja. Na ir taip, nelabai, kaip sakant, kažkokių strateginių tikslų ar pelno siekdami, Britai šitą ekvatorinę Afrikos dalį, Zanzibarą, Ugandos, Bugand, <laughs> dabar Ruandos teritoriją, jie, jie užvaldė. Buvo valstybių, kurios nelabai europeizavosi, bet išlaikė gana ilgai savo valstybingumą, tai ryškiausia iš tokių Dahomėja, dabartinis Beninas, na dabar e, ten Tiek to nesivelkime į terminus, kuomet istorinėse tekstuose rašoma apie Dahomėją, tai turima omeny Beninas, o kai Beninas, taip Dahomėja. Tai dabar ten sienos visai pašėlusios ir, ir Na, gar, garsus, garsi karalystė buvo tuo, kad ten moterų gvardiją turėjo valdovas. Taip pat tuo, kad, sakykime, dešimtoji skaidrė Dahomijos karalius Tegesybu per metus uždirbdavo ketvirtį milijono svarų sterlingų iš vergų prekybos. Ne, nebloga suma, nes 10 svarų tai buvo darbininko alga už metus. Už metų tarnybą ne, ne, ne, ne kur nors, o Didžioji Britanijoje, kur pačios, sakykime, aukščiausios algos. Tai, na, galit pasiskaičiuoti, kiek čia taip išeina. Nemažai išeina. dauginkite iš, iš keliasdešimties, ne iš keliasdešimties, iš Na, gerai, galima skaičiuoti. 30. Beveik vienas e, svaras e, tuometinis, taip kažkur 500 dabartinį eurų. Na, sukasi, žmogus, žmogus sugebėjo. Mm, Dahomėjos ir Benino čia tą valstybė jį prekiavo su europiečiais ir kai vergų prekyba pasibaigė. Bet e, perimti ką nors instituciją, supratimą ar dar ką ne, nesugebėjo. Tai ir, ir baigėsi blogai. E, diplomatinis konfliktas, tiktas, kad e, na, ne, nepagarba europiečių pasiuntinį, kurį peraugo į žmogžudystę ir po to jau beliko laukti to, kas ir nutiko tai yra europiečių apsilankimo. Apsilankė su patrankom, su laivynas, su kulkosvaidžiais, prancūzai apsilankė ir tos valstybės egzistavimą baigė kartą ir, ir visiem laikam. Na, iš tiesų, valstybė, kuri iki 19 amžiaus pabaigos išliko mm, kaip e, žmonės aukojanti, oficialiai jie aukodavo žmonės tame tarpe ir, ir ką ten europiečiai besakytų, jie, jie toliau žmonių krauju tuos to savo vis, visokius dievų atvaizdus tepliodavo ir, ir ką europiečiai besakytų neklausė. E, katalikizacija taip pat ten jokia nevyko. E, militaristinė valstybė. Na, niekas Europoje dėl to, kad e, Dahomėje išnyko iš politinio žemėlapio, ašarų nelėjo. Na, galbūt lėjo, kad gal mažiau smurtą reikėjo, bet ką, valdovo nenužudė, paėmė nelaisvę. Viskas, kaip sakant, bent jau europiečio akimis, baigėsi gerai. Laukinė valstybė, tvarkytis ne, nenori, civilizacijos e, ir vertybė europinių nepriima. Na, tai kam tokios reikia? Na, sunaikino. Įdomiu atveju buvo Pietų Afrikos regionas, Taip, plaukiant į Indiją, nori, nenori, tenai reikėjo kaip nors e, sustoti. Ir europiečiai ėmė kurti kadangi vietos gyventojai jie buvo tokie mm, klajoklinės e, žemdirbystės šalininkai, už ką saugino karves, na, su jais nei priprekiausi, nei, nei maisto priauginsi. Tai prasidėjo, prasidėjo kolonizavimas. Jo labiau, kad ten nei, nei tos musės cecė, nei, nei tų afrikinių e, karščių, nei, nei liučių, na, toks kaip Afrikai labai nusaikus klimatas. Kalnuose tai net ir sniegas būna, viskas, taip sakant, panašu į pietinę, pietinę Europą. Tai Portugalai įsitvirtino prieš gerosios vilties iškišulį ir už, tam, kad prieš plaukiant sustoti, na ir apie plaukus vėl palsėti, susitvarkyti ir plaukti į Indiją. Na, o to tarpu Niderlandai taip pat lipdami Portugalą man ant kulnų, jie 17 amžiui ima apgyvendinti e, pietinį Afrikos iškišulį. Apgyvendintai apgyvendina e, ir mm, bet skirtingai nuo kitų kraštų jie čia siunčia savo valstiečius, kolonizuoja. Nes reikia, kad kažkas dirbtų, augintų viską, kas tik auga, nes, na, žinot, kol kitos pietų Afrikos nuplauksi, galėjo ir keturi mėnesiai užtrukti, uh, ir, ir šviežio maisto, vandens, e, vištų, nežinau, keulių, oškų, ko tik tai norit. E, tikrai reikėjo. Pirko ir pirko už gerus pinigus. Prasidėjo vadinama būrų vežimas. Na, būras tai čia kaip pas e, Kristijoną Donelaitį, kuris juos ten visokiais žodžiais savo poemose dažniausiai ko neveikia. Tai tiesiog Boer vokiškai, valstietis. Bet e, nuvykus į Afriką, jie ir toliau save tais valstiečiais, boeriais ar būrais vadino. Na, būrai ir būrai. E, Komet jau 19 amžiui e, atsirado koks šioks toks platesnis suvokimas, kas jie tokie, tai ėmė save arba klausdavo, kaip jie kalba, tai jie sakydavo, mes esam afrikiečiai, afrikans, afrikaner. O kokią kalbą kalbant, afrikietiškai ir kalbam. Na tai atsirado toksai etnosas, afrikanerio ar, arba būro. Edmesas buvo specifinis, nelabai jie su savo metropolija, tai yra su Olandija susiję buvo tiesiogiai, nelabai ten ir atsiminė ką, bet už tai buvo kalvinistai, fanatikai, Biblijos skaitytojai, na, blaivus ir, ir prisiskaitę Biblijos atrado, kad vergovė yra kažkodėl labai gerai ir reikia, kad vietiniai jodaodžiai dirbtų jiem taip sakant, vergovės mylėtojai pagal apibrėžimą. Patys dirbo, nes kalvinistų reikalauja mm, tikėjimas. Mm, vienintelis ženklas, kad Dievas tave teigiamai žiūri, tai tavo, jeigu verslas sekasi. Jokių kitų nėra. Ten Marijos nepripažįsta, šventųjų nėra, bažnyčių nestato, šventų paveikslų ar dar ko nėra. Na tai va, ir, ir belieka vienas džiaugsmas dirbti. Na ir dirbo. To rezultatai buvo gana neblogi, bet e, taip jau gavosi, kad e, Olandija užėmė Prancūziją ir Napoleonas ją įjungė į Prancūzijos sudėtį. Britai taip visai jam nesinorėjo, kad dabar čia kelią į Indiją užgrobtų kažkokie neaiškus prancūzai. Ir tiesiog atplaukė Britų laivynas, 1812 metais ėmė ir Olandų valdžią pabaigė tenai. Be didelio kraujo praleimo, ne, ne kažin kur ten tiem Olandam ir pasidėti buvo. Sutiko, kad Britai nuo šiol valdys. Na ir, ir taip, Cape Townas e, tapo Britų. Ten kapo provincija atsirado, e, Cape Towne berods gubernatorius buvo. Na ir, ir didelės meilės vietos gyventojai Didžiosios Britanijos karūnai nejautė, bet ir kurį laiką nei maištavo, nei ką nors e, blogo darė. E, kol nenutiko porą, taip sakant, įvykių. Vienas iš jų tai vergovės panaikinimas. Panaikino vergovę, Britai iš lėto gana, e, dažniausiai kaip Indijoje, tai, Indijoje, tai net išpirkdami ten išleido kiek ten 38 milijonus svarų sterlingų, na gana nedidelė suma, bet vis tiek jie kompensuodavo tiem, kurie praranda vergus. O visur kitur jie tiesiog vergovę draudė. Na ir jeigu jau taip žiūrėti, tai ir Amerikoje pirmieji, kurie panaikino Jungtinėse Amerikos valstijose toj teritorijoje vergovė buvo Britai. Jie, jie, jie ten kad juodaodžiai nekovotų e, prieš Britaniją, o kovotų už Britaniją, tai visus e, tuos, kurie kovoja, laisvę paleido. Na tiesą sakant, ir kokioj nors e, Kanadai nelabai ten ta vergovė plati buvo. Pamažu, pamažu Britai vergovę naikino. Naikino beje su dideliu entuzijazmu, nes visuomenė tam stipriai pritarė. Ir, o tai labai nepatiko būram na kaip dabar čia, juodaodžiai, nevergai, jie pradėjo masinę migraciją iš, iš Pietų Afrikos. Didysis trekas prasidėjo vadinamas e, ketvirtajam dešimtmetį. Ir to didžiojo treko rezultatas buvo, dviej, buvo dviejų valstybių sukūrimas oranžinės valstybės, e, na, oranžinė pagalupė čia paprasčiausiai pasivadin, pasivadin kurios e, gana greitai atsidūrė tokiam e, Britų imperijos dėmesy, nes e, na, priklausomos tai, tai ne jos, protektoratas ne, bet kažkokie baltieji gyvena ir dar bjauriau, kad, kad pas juos tenai sidabro liktai yra, liktai yra ir brangakmenio galima iškasti. Na, šitą jautri širdis Britanijos neišlaikė ir, ir jie 19 amžiaus pabaigoje nusprendė aneksuoti tyliai, e, prijungti tas valdas e, abi respublikas prie Britanijos. Vienu atveju pavyko, kitu įstrigo, e, kilo konfliktas, kuris galų gale peraugo į, į tą garsųjį būro karą tęsusi iki 1904 metų. Tai šiaip tas karas baigėsi nei šiaip, nei taip. Britai nusprendė, kad tiek jau to, kaip nori, taip tegul gyvena ir septintais metais suteikė tom savo pietų Afrikos tai kolonijai savarankiškumą, autonomiją suteikė. Jo labiau, kad Australijai taip pat nutiko savo, tiko savo ieškotojais, kai sukėlė maištą prieš Britaniją, tai irgi nusprendė, kad tą gyvenkit, kaip jūs ten norite, formaliai priklauso Didžiai Britanijai, o valdžia jūsų čia vietinė. E, e, tai taip, tą konfliktą sprendė, bet E, kare su būrais Britai prarado daugiau kareivių, negu užkariaudami visą Afriką, užimdami ir malšindami, viršindami vis maištus ir karus per, per pusantro šimto metų. Na taip, europiečius galėjo tik europiečiai veikti. E, prie, beje, Pietų Afrikos reikalų, reikalų reiktų pridėti, kad ten vyko net penki karai su Sosa, na, va taip va, tauta vadinasi, nieko nepadarysi, Britų įveikė, juos įveikė ir e, labai ilgai e, problemų turėjo su mm, Zulų karalystė arba Zulusų. Zulūsė kažkada buvo tokia gana taiki tauta, kaimyno prispausta, mm, gyvulių augintojai, karvių mylėtojai tokie, bet 17 amžiui perėmė žemdirbystę iš e, Portugalų idėjas ir, ir e, visas žemės ūkio kultūras, kokias to, to metinė Europą galėjo pasiūlyti, ir kukurūzus, ir, ir bulves, ir ko tik neperėmė. Ir staiga įvyko vidinis lūžis, Zulūsai suvokė, kad žemė yra turtas ir tai yra labai gerai. Na, suvokia tai suvokia, bet iš gana tokių formalių karų, e, kurie kartais būdavo ten, ten iš tiesų, tai, tai, tai, tai būdavo, kad sueidavo kaimas su kaimu ir keikdavosi. Kurie daugiau prasikeikdavo, prisikeikdavo, tie skaitydavosi ir laimi. Tai šitokie karai pasibaigė. Prasidėjo mirtini karai, milžiniški karai, ne, neimant nieko jokius vergus ir jokią nelaisvę. Zulusai išsiskyrė, vergų jam nereikėjo jie žudė visus. Ir tas jų karas, jisai specifinį terminą, MKFANE turi, tai jis buvo toks baisus, kad e, sukėlė, sukėlė, sukėlė milžinišką Na, milžiniška e, tiesiog vietinio kaimininio genčių ir, ir tautų migracija. Kai kurie taip bėgo, kad atsidūrė Kongo aukštupėje. Už, jau ten ne, ne, ne už šimtų, už, už poros tūkstančių kilometrų. Nu, e, prie stabilumo šitokie dalykai neprisidėjo. Ryškiausią savo tokį įsikūnymą įgavo Šako, e, karaliaus Šako valdymo metais. Jisai, jisai zulūsų visuomenė tiesiog visus kareivius padarė ir vyrus ir moteris, tik išeinant į atsargą galėdavo vesti. Na ir, ir jo ta taktika, tai tokios jėtis, kurios, kurios kaip, kaip e, durtuva ir, ir, ir kaip jėti, lengvi iš e, karvės odos skydai, atakos, e, jaučio ragų vadinama taktika mūšio laukia, kai, laukia, kai imituoja polimą iš kairiojo flango priešai sutelkus ten dėmesio puolama iš dešiniojo. Rezultatus davė. Davė tokius rezultatus, rezultatus 19 amžiaus vidury, tam, kad pasiekti artimiausią priešą, zulusam reikėdavo su visais nešuliais ir, ir, ir nešikais ir, ir, ir savo kroviniais ir maistu keliauti mažiausiai dvi savaitės, kai kada ir mėnesį. Viskas aplinkui išnaikinta ir žudyta. Su europiečiais sekėsi šiaip savo per didįjį treką, mano minėtą, migravimą e, susidūrė. Mm, vienas iš garsiausių Blood Riverio mūšis, e, kada ten 38 metų, tai šaudė na, nuo kelių šimtų, o gal ir, ir kelių tūkstančių zulusų, tų būrų, Wagenburgą pastačius aplinkui mm, iš vagono įtvirtinimus, jų žuvo tik tai keliolika. E, labai paprastai, trys žmonės užtaisinėja muškietas, o vienas šaudo. Ir pabandyk tu šturmuok, paimk, užimk nieko gero iš to, iš to neišėjo. Žodžiu, su europiečiai santykiai buvo tokie įtemti, bet, bet e, pasiuntinis priminėdavo, už tai su vietos gyventojas siautė siautė. Tiesą sakant, ir dabar Pietų Afrikos valstybė yra provincija Zululandas, tai jie išlėto, bet konkrečiai tenai visus kitus šluoja ir, ir anksčiau ir vėliau, man regis, bus ten jų kažkokia nepriklausoma valstybė, karalystė, ne karalystė. karalystė inovatyvų žmonės, įsivaizduokit, su, sugalvojo šiais laikais sudedamas jėtas pasidaryti, teleskopinės, mm, kaip meškerės. Arba iš kelių dalių labai greitai, o pop ir, ir mm, tvarką įveda. Tai va, Zulusai buvo gal e, tuo reikšmingi, kad nuo jų Britai patyrė patį iš tokių skaudžiausių pralaimėjimų, sutriuškino juos vienam mūšyje bandant su, sudoroti mm, Zulų. Į e, Sanduvanos mūšį, tiesa, ten Britų reguliarios kariuomenės buvo, bet buvo daugumą sudarė policija, e, švietinių, jodaodžių, per toli nuo savo bazės, kur amunicija buvo, išsirikiavo į liniją, na ir, ir Zulusai tą liniją sumalė. Apie 2000 e, Britų vienai par kitaip žuvo, buvo išblaškyti. Čia buvo didžiausias, kada nors patirtas e, europiečio Afrikoje 19 amžiuje pralaimėjimas nuo tos va, Afrikos į pietus nuo Sacharos. Na tai galite įsivaizduoti, kad čia, na, kaip jau Europai, dar po Napoleono karų, kur, na, 2000 žuvo, kas čia per mūšis, šiaip paminėti nelabai verta, apdovanot nėra už ką. E, palyginus su tuo taip, Bet neišsilaikė, neišsilaikė gal, gal, galų gale mm, Zulūsų valdžia ir 20 amžiaus pradžioje, iš pradžių formaliai, vėliau ir, ir neformaliai, jų karalystė buvo įjungta į Didžiosios Britanijos mm, valdas. Ir bendrai, čia aš e, apie Zulūsus kiek daugiau kalbėjau, tik dėl to, kad tai buvo atkakliausiai besipriešinę. Visur kitur pasipriešinimas europiečiam buvo gana menkas, vien dėl to, kad jau 20 amžiui mm, jo ypač e, išvakarėse europinis karinis pranašumas buvo toks, kad ten na, karas prieš europiečius tai tik tai savotiška savižudybės forma. Na, čia tokioj 20 skaidriai galite matyti mm, zulų, kaip sakant, žemėse europiečių ekspedicija su palaikais, kaip matote, elgėsi šiaip sau. Ir bendrai, man regis, labai stipriai prie to modernaus rasizmo prisidėjo būtent tas toks lengvas Afrikos užkariavimas be ypatingo vargo, be dešimtmečių karų ir, ir būšių. Iš pradžių apdaužyti vietos valstybę, kad nepuldinėtų kaimyną, vėliau siūsti ten pasiuntinius, kurie greitai virsta tokiu prižiūrėtoju vietos valdovu. E, dar vėliau imti reikalauti ten eksteritorialinių teisų, atskirų gabalų atidavimo kompanijom ar, ar, ar valdžiai. A, galiausiai tiesiog pasiūlyti tapti valdomais gubernatoriais nesutinka pakariauti. Vėliau atsiranda gubernatorius, palieka gali šalia tos karaliukus, kam jie trukdo, tegul karaliauja. Jeigu kyla sukilimas, tada jau taip trenkti, taip nuslopinti, kad, kad uh, integruoti tada jau greta esančias valdas be jokių karaliukų ir, ir, ir be jokių šansų dar kartą sukilti. Ir, ir visą tai su minimaliom sąnaudom. Uh, galimas daiktas, čia vėlgi sunku įrodyti, nes tokių mąstytojų kaip ir nebuvo, bet, bet e, na, arba tiksliau buvo, tai, tai e, anoks ten mąstytojas Adolfas Hitleris. Jisai žiūrėjo tos Britų užkariavimus ir baisiai jam patiko. Jam patiko, kaip amerikiečiai indienus užkariavo, suvijo į rezervatus. Tai jis ten savo idėją, ką su žydais daryti. Uh, Mm, taip vystė. Ir, ir beje, ne tik su žydais ir su slavais. Kur nors taip sugrūsime, jie ten galės prisibaigti ramiai. E, na ir, ir jau Didžiai Britanijai jis tiesiog žavėjosi ir plojo, kad šitai baltųjų pranašumą parodė. Be jokių gudrybių, be nieko, milžiniškas Afrikos teritorijas, kur šimtus ir tūkstančius metų jokie uh, nei, nei azijatai, nei europiečiai, nei romėnai, niekas net įžengti nedrįso. O čia atvažiavo per keliolika metų milijoninės tautos atsidūrė Britų karūnos arba sudėtyje, arba beveik sudėtyje, protektoratus įvedė. Na taip, tai Hitleris, kaip sakant, Hitleriu, bet to, tokio lygio minčių buvo ir buvo labai, labai daug. Nes skirtingai nuo Amerikos tie europiečių užkariavimai, na, jie nereiškia vietos gyventojų išnaikinimo. Kur tenai, kaip ten? Beveik neįmanoma. Na, vieninteliai, kurie gal ten tokių minčių turėjo, tai, tai vokiečiai, bet irgi netiek jie ten Afrikoje daug kur įsikūrė buvo ir, ir ten, kur e, gyveno, na, tokie bent jau žemdirbiški e, afrikiečiai, tai nelabai jie ten genocidų ir užsiminėjo. Ne, nebuvo nei kaip, nei ko, nei, nei, nei kodėl. Tas e, Afrikos užkariavimas ir pajunginimas europiečiam dar jis turėjo ir prekybinį tokį e, atspalvį. Nes e, kam jam, šiaip gali ten tos valstybėlės būti, bet geriau prekiauti, kai, kai viskas čia, Jokių sienų, jokių muitų, jokių kyšių nereikia duoti. Tas irgi buvo. Vokiečių lindimas į Afriką nuo to ir prasidėjo. Ką ten pametė vokiečiai, kokioj ten Numibijoje ar, ar Tanganikoje. Paprasčiausiai Vokietijos prekybinis laivynas plaukėjo 19 amžiaus antroji pusėje, atplaukdavo ir tose pakrantėse prekiavo. O kai prasidėjo gana ryškesnis žemių dalinimas ir vokiečių besikurianti ir susikūrusi imperija pradėjo šaukti rėkti, kad jie, juos amžinai visi skriaudžia, prancūzai ir, ir britai ypatingai. Na, tai tam, kad vokiečiai apsiramintų, iš tiesų jam davė ten tų valdų, togą davė, tanganiką davė, e, numibiją labai ten kam reikalinga na, vokiečiai nenurima, reikia iš karto pasakyti, kaip nenurima jie ir, ir Kinijos gabalą gavę, ir, ir ramiajam vandeninė salų. Ne, vis tiek, tada jau gerai gavo, gavo tas valdas, bet tada pradėjo klykti, kad ką jie, ką jie čia mums davė, pačias geriausias nu, Afrikos teritorijas užsigrobė, o mums štai ką numetė. Na ir vokiečių atveju dar buvo liūdna, kad iš Vokietijos vyko milžiniška migracija, bet ji vyko kur tik nori, o ne į vokiečių kolonijas. Į Jungtinės Amerikos valstijas visi e, mielai važiavo, o į tas ten tanganikas visokias ir, ir kitas puikias numybijas kojas kelt nenorėjo. Yra ten ir dabar švenčia Oktoberfestą numybėje, alo verda, tokie tradiciškai neblogą, bet daugiau mm, vargu ar ten apie vokiečių ypatingą įtaką galime, galime kalbėti. Bet taip, vokiečiai buvo tie, kurie ten ką daryti su vietiniais, daugiau mažiau buvo jau, jau imperijos laikais nutarė, kad velniam tie vietiniai reikia, reikalingi. Gerai būtų, kad jie tiesiog patys kaip nors išnyktų nevyko Afrikoje ir tokio masto maišymasis, koks vyko Britų imperijos e, kolonijose Indijoje, Azijoje, o jau apie Ameriką, tai ką jau čia šnekėti, irgi sunku ką pasakyti, kodėl, ar įgimtas rasizmas, ar, ar e, dar kas nors, nes na, vis tik e, ir užėmus, tai vietos tie Afrikos gyventojai, jie nevirsdavo kažkokiais vergais, ar, ar, ar baudžiauninkais enkomenjado, kaip, kaip konkistadoro užkariautai Amerikoje. Nebuvo jie suvaromi į rezervatus, kaip, kaip, kaip Šiaurės Amerikoje, bet e, na, seksualinis gyvenimas nevyko. Irgi galima matyti daryti išlai, išvadas, e, kad e, tam įtakos turėjo europiečių. Tuo metu jau labai ir labai skirtinga būtis, kultūra, tiesiog kasdieninis gyvenimas. Jei 16 amžiaus Ispanui O labai jau ten jo tos paliktos Ispanijoje dulsinėjos neraštingos skiriasi nuo, nuo inkų aristokračių. Agi niekuo nesiskiria. Tiesą sakant, inkų aristokratas švaresnis, be blusų, kosmetika, na, keistokas ten, aišku, indienų grožio suvokimas, bet vis tiek. Skirtumo nematė. Taip ar taip, moteris, šeimos kažkokia dalis, pakalbėti su ją nėra ką be būtinio klirpimo neraštingos ir ten ir ten. Tai lygiai taip pat neraštingam konkistadorui buvo viskas labai gerai. Galėjo tuo užsiimti. O jau 19 amžiaus, kad ir paskutinis ten koks iš Londono įstendo valkata, atsitrenkęs į nu, kokį nors Zanzibarą ar Pietų Afriką, jis jau į vietinį žiūrėjo iš aukšto, kaip į skurdžius, kaip į nešvarius, kaip amžinai smirdančius, nes patys dvokė tuometiniai europiečiai Mm, ypač iš kokio Londono, taip kad da, da, dabar turbūt apsivemtume, jeigu eitų į, į patalpą ir atsistotų už kokio trijų metrų už mūsų. Bet e, ne, vietiniai jau netie. tie. Ir taip visuotinis švietimas su aiškinimu, kad galbūt tie afrikiečiai, jie čia tokie, va, iš jų žmonės išsivystė. Kaip šimpanzių, gorilų, gal, gal ir, ir, ir, ir negrų. Taip jie kažkokie mūsų protėviai, bet tai, o kas čia per zoofilija gali būti, kokios čia šeimos, kokie čia santykiai. Tas vyko, vyko be abejo, vyko, bet mastai netie, kiekiai netie. tie ir, ir tokio susiliejimo europiečių užkariautojų ir vietos gyventojų, kuris įvyko kai kuriuose Amerikos dalise. Afrikoje ne, nevyko. Per nelik vėlai kolonizavo.